Bai, bai, eh. bai, atxaldeon, guziri ongeturri. Arratxaldeon bai eh, guzieri jokozkampo saioa abiatzen dugu eta gaur errukbia eh, eta arrauna aipatuko ditugu olatza. Bai, balio duia, balio duia nogoitaraztea mm, eh, azken dugura, sasoin eh, untako azkena. Zepena. Eta agian, eh, elduden ireilean begitaziko dugu, da guzia izan dugu gogoeta egiteko, eh? Agauna eta egubia, agaunarekin hasiko gira e, oi hartzunen itxaslapuak elkartearen, elkarte berriaren ezagutza eginen eh, baitugu eta ikusko duzue, entzulak ez gira aspertuko, eh, baditugu bi fenomeno hemen mainaren inguruan. eh, gurekin ditugu Paula Sagon, bera agaunlaria da, janik eh, entzuna duzuen, txeguk dekoz kanposa jontan, eta jonpe ere e, itxaslapuak elkarteko lehendakaria beraz, edo presidenta, atxaldean Bieri. Ai, atxaleon, erdin dut. <laughs> Ara, hori segita, ne horiekin aipatuko dugu. Bilegen partean, egu bizola sariko gira, biztan dena, nola ez eh, aipa baiona eta miagitzen arteko bateratze proiektua. Kartak berriz banatuak izan dira aste untan, eh, atzo, eh, ez banitza oker, e, astazkenean ez banitza eta proiektuaren kontrakoak gaina hartu zuten. Gurekin dugu, Nikolas Blain abeko, abiron baioneko segitzailea, bateratzearen agunt kontrakoa. Nikolas? mikroa piztua menturaz eh, obekio inen dugu? Arratxaldeon. Hola bai. Bai, doidoia erran hainuke ala ere, deitzen alduzuela, eman kizun ontan parte hartzeko, telefono zenbakia 0-bos-bos behatzio gaita mazazpi, amalau, amaika, eta uh, eh, txokatzen alduzuela ere Twitteren bidez, zuen oaxak jakinaraziko dizkizuegu. Agamunarekin hasten gira eta oiartzu taldearen uh, ezagutza eginen dugu, itzeman bezala, 2008an klub berria sortu baita, uh, eh, okek balimagira zuzenduko duzu, eh, Jonpe eh, eta, Paula ere. Um, izenara izena dut, talde horrek, talen aldikotz, Gipuzkoako emazten traineru ligan parte hartzen dute, ustut, asia dutela iadenik, uh, liga hori askiberriare 2008an sortu baitzen, Eh, lenik, are, Jon Pezurekin hasiko gira, eh, zu e, presidentea zira, handik heldu zira, lenik eskertan zaitugu, e, oi hartzunetik ustaritzera etortzea. <laughs> Ez tega ara ino joten dugu entrenatzea, hemen eh? ni behin torrena, mina abazgota joten da, beraz, bizentzuta, ez bena eskertzen da, eskertzen da. Bizkat, itxas lapurran, karta horren historio labura hori, bizkabat kontatzen alduzu? Bai, laburra duk, oso luzi E, bueno, izan joan bero aldi bat, Eukinina, nina. Ja... Zuk? Bai. Berrogeita pik urte batxet eta San Pedro enta nebileken, arraunia mio, karo umiak inta izinin ritmoi jarraitu eta hor ja exigentzi altua dek, egunen horren berdek, eh, eta arrauniteko postuak, eh, postutan sartzeko eta lan asko dek, han, e, ordu batian egunen entrenatzea, hon berdek, eta karo, aurrak inta zaila dek, ordu mm. arraunain eta bueno, Eh, jo, eh, joni hon betera gara, han, ostras, iruitzen ziren Zaila zen ere. Zaila, ez, minio, oan dikei un ere gara, ja, jota, denak iruro, geiru, eta marruteko atxora zer, zi hostia ino nire, ben. Ia guztua, eh? Eta, bueno, hon bat inokurru jide zen zen, ara, pues, oi eh, montatu berdi, zera bat, klub bat. Oi beti ondu de kriston afizio arraunian, eh? Baina, etzen, etzen eh, elkarterik, etzen... Ez, ez, ez, ez, zer, eta gehiago zango... ez da izan? Ez. Bueno, traineru bat atezin, zuberoa jatetxeak mila betzion da berroita margarren urtean, eta kontxan ibili tuken usteit, minio, bueno. Geroztik ez? Geroztik ez dekaz zerrondu. Ta, bueno. beraz? Eta hola, hau hasi nilun papele guaiten, udaletxin aurkeztu nien, batea bestea, eta bueno, enin, bueno, un, iritsiko momento bat, atzea botakon uteno, ezin goitena jarraitu. Mino jode, asunto aurrea zeken, eta bueno, eta... Baina, eta beraz, duela zemat urte? Lehen urtean. Iaz. Yes. Osea, lehen urtean, gara hauetan, oandik egin elkartuak. Oandik paperakin, tarro lukin egin un jarri nintzin, erritikan deialdi bateinin, ah. e, eh, eh, jende apuntatzeko, udal, e, jarri nin e, apuntatzeko, eta gara hauetan, pues izango joan, ja jaso nian listak eta, eta ja deitzen hasi, eta... Uztai hasi era nola, ziko ginen pixkat. Zu bakarrik. Zu bakar, oi hartzu arrazira? Bai. Ados. Eta zenakon eh, eskekin, ala... Eska eta mutila ditugu, eh? Abiak. Ah, dugu neskan trainero eta mutilena. Hmm? Oi, jangoeko santuk zen, zen. Ez onerre biak, ez kaiku, ez urtai, bai? <laughs> Ah, hor, egila... Aintzindariak oi hartzu. Oi, bai, kio, urre ez zait, kotxoneta bat eukiko, jero, txalupa txikia, azteko... Gore egia zigatuk. Zenako, ez dira... Uste duzu ez dutela txikiko? Bai, bai, eta nik intentzio zakat, ja behin berotzen asizkio, oan hasiko, atxuk, bai, humil, humil, minio, amen ibi urtea neskakin ligo irabazi behar eta mutilakin egoiko maiara jo Et, eta mm, zenbat jende behar da, bidez, eh, zenbat jende bada? Pues neskakin ibiligatxuk larri jo, ibiligatxuk, Horreatik baiona ingurua etorregatxuk e, eh, arrantzan. Nere arreba hemen biziek, zeakin, eh, baionan rubin ibilitako artista batekin, eskondu, bueno, ez zeir eskondu adon, nere arreba eskondu aldo. Ba, bueno, Eskatuko dira. Zuk ez bai marak eh, ez. Eh, zine gombidatu, baita. Eh, zine gombidatu, ba. E- eki, irratia haitzen mali mauzu, ba, deitu egeiteko askondua ziren dugu. Portatzeo, eh, portabetu, daitzeo. Eh, eki deitzen da, zura arba eki deitzen da. Eki, bueno, ez ditxo. Ah, eki. Eki, eki, antitxikitatek, eki, hola. Da, ba, eskondua da, baina nako rukbilari batekin. Boi, jolastua, eh, ja. Profesionala? Ez zaiti iritsi, jun. Uste baiona bitalde zitula, ez? Nen bintzat. Bai, eta oraindik eh, bada amatur eh, saila bat, aez bedaitzen duguna, berdin ortik... Ba, eh, horri joan, hor zeuro, goiko talde genetzait zeo zerrintzen. Geo, geo bokatu zin, no, zean. peio agizugia. Ah, peio agizugia. Peio, <laughs> peio agizugia ez, ez du jokatu profesionalek. Ah, bai. baina jokatu du geseletan, jokatu du... Uh, eta zean jolastu zin. Izan da jokalari hon bat. Eh, Espainiko ligan eh, bera bera jolastu, Bai, menturaz, bai, bai, bai. Bueno, bai, bai, bai. Ados, bo, zure, zure arreba utziko dugu bazterra. Ba, arreba, izin dit, pakin <laughs> arreba, eskerrak. Arreba, izan ikan, eki jendia berdet. Eta, eta orduan eki ekarrizken, hau, marien, izin dit. Eta, peiua, peiua, peiua, bere... Bere eh, <laughs> Eta beraz, azkenean, bon, taldea iaz sortu beraz eranen eh, dugu ustaila, ustaila, eh, hola, bai. eh, mutikoak eta harrapatzeko, taneskak harrapatzeko, aixe, e, eh, errez? Ba, nik uste baino jende gehiago, apuntatu zara. Errikoak, bai, kanpokoak? batzuk kanpokoa ba daude, minio, bueno, asian gehinak erriko ginen. Eta ez diren arraunlariak, edo ez, bai? Ez, ez, ez, ah. Hor, hasi ginen, hor izaten dira, txalupa batzuk, ala edo deitzen diegunak, dila, trenurua bezala, baina zabaluo, ez balantza daiteko ikasteko bezala eta horre egin hasi ginen eta ja hortik urte batea ja pues kompetitzea guaz, txapelketara guaz, oso, oso laster egin da, ez? Eh, eh, eh, pario, pario bat da edo, apostu bat da edo... A, apostu bat, nola? Hain, hain epe nola, lehiaketetan ja sartzea? Hombre, ja jendia bada, eta ilusioa, eta jendia fuertea ira da entrenatzen Tamaila bada? Bai, bai. bakarra daka guaraztua, berrilla diela, eta hondik arraunkera eta hmm. Berda, suposatzen da arraunin ondo ikasteo bir urte behar diela. Bai. Ze azkenin da, pues, bueno, dena batea joan eta... Ta zea dinekoak dira adibidez izena mandutena? Gazte gazteak edo ezain... Ba, egaina gaztea dira. Ni eta beste bi atxion kenduta... Ikasteko, beraz, ba, ikasteko eta... eta... Ba, eta sasoiko jendia eta e, ikusten da jarraitzen badute, ne baute kategoria altuta iritsiko dela, mm. kirolaria dela, jende bai. indartsua dela. Arrauna ala ere kirol latza da, asko kalde egiten duen kirola da. Bai, makara ba, kriston giroa bai? bai? eta neska mutilan artine, normalen beste tabletan beti egoten duk, bere zuen da. Nio gurian egoten duk, roletik egoten juki. Parekita eta egoten juki. Eh? Azte joten dira, ba, ba, neska joten dira mutikoak ikusteko eta... Bai, joten gaitu bai, Ba, Eta geho afari tanta hola beti atetzen duk, zera, jo te quiero, zu lamu, <laughs> bai, bai. Bai, bai, atetzen duk hor, ah. zera, historietak egila duk, eh? A, ah. <laughs> ados, beraz, eh, ala, bikot... Paola ere zaldan, enamoratu, <laughs> eh? Paola? Ba, posile da, bai. Ez da, ez da, ez ez ez dugu salatuko, eh? ez du, eh, gaina ez gaitu inokintzutan. ez da, atzen du. Ez. Haren hostik, ja, bot, botiaz... Ah, beraz, jonpek, bai, jonpek egin duena, beraz, eh, sortu ordez... Eh, agentzia bat, sortu ordez. agentzia bat, eh, sortu dut, kaineru, kaineru bai, bai. elkarte bat. Haino, haino gira, ez, endako ez. Eta jonpek, gubiak ere hori ezagutu dira, hori behar da gana. Rubiak ez? Ez, gubiak. Ah, baita ba, ere, baita ba, ere, bai, bai, gubiak. Baina ez duzu... Gu ez dut duan, gea, maitalea. Baitasun zun historio jonpetan. Baina, damien entero, tu, gabe. Hori, isi, isi. Boa, ba, komplikatu, eh, baina ba, <laughs> Zertan ginen nola... Ari ginen aipatzen nola sortu zen oi hartzuneko agauntaldea, eta pixka bat gehiago badakigu. Um, Erran duzu jonpe gehienak oi ingurukoak, eh, eta arantzara ere etorri uh, aldera. Paula, um, zurekin badira beste ipagaleko agaunari batzu oi hartzunan? Bai, uh, bai neskak eta bai mutikoak. Ah, zenbat, zenbat dira horotara? Uh, beraz, mutiletan orain ibiltzen dira hiru. Uh, eh, Nog dira? Erregu, erregularki. Beraz, ibai aldetik dira ere bai. Uh, eh, Orba Damian Gaske, Damian Iran, eta Alexi Berraza. Ados. Uh, beraz, ibai alden ibilitakoak, eta mm. ibiltzen direnak beti, eh? Ionpe, ze mailetan dira mutikoak? Ze mailetan egin dintu txapelketa? Hor, e, mutilan daude, hiru kategori daude. Badea, TKE, telebiztan eta San Miguel e. Liga. San Miguel Liga, bai. geho KE bat. Bai hortik igotzen dena San Miguel joten maila bat bezala. Eta hirugarrena gu karu sartu gea osatuko gea. Eta mio seituan gora guzek. Segidan gora. Urte urte bat, txio. Eldon, urtean. Mutikoak eta neskak? Eta neskak, bagira, be, laupa bost, uh, eh, joiten girenak uh, Beraz, ni biltzen naiz uh, patroi gisa. Eta gero beste neska bat, Karolin Beder, etortzen dena, mm, beraz, gubiak errigurarki, markatu. Eta gero badira beste naska batzuk heldu direnak laguntzerat, nahi du egan ez dutela mm, aski denborarik beren lanarekin entrenatzeko egun guziz. Eta horiak heldu dira e, estropadetara jende eskazelarik. Egun guziz entrenatzen zirezte? Beraz, entra, bon, ni patroi gisa, berrutegia erran ez, ez naiz entrenatzen egun guziz, eta ez ditut eh, batek zure, behar ditu. Zure, zure da, oio egitea zen. Oio, oio, <laughs> Abutxa lan zen. Entzuten duzen bezala nire hau ez da topean oino. Hor bintzen duk aleti, aleti. <laughs> Hori da, bai. Hori da. <laughs> Eh, aipatuko dugu berantago, ez, eh, zomatan lintzen entrenatzen zinezten eh, eta hori guzia. Nolaz uh, eh, oi hartzunera, bon, pixka bat uh, eh, Jonpek esplikatu du, eh? pixka bat uh, bere arriba joan dela zuen seka. No, nola gertatu zen historia? Puh, be, historia izan da... Tastuak ibai aldeko agamlariak zirezte? Bai, be, izan da kasualitate bat, zen, eta uh, ibai aldeko agamlari gisa antolatzen dugu urte guziz, xagarnotegi afari bat e, angeluko bestetan. Eta beraz, e, neskak hori biltzen ginen txotxa idekitzen, bak izun hori zeten sagarrotegian bai. txotxa idekitzen bai, bai. ginen, eta alako batean neska bat elu zait, eta e, ez zuka jaunitzen zui bai honen ez? Eta bai bai, eta bai bai, berdu busola segin biak, eta... Eta zen, jonperen ageba? E, eh, be, best, e, jonperen arrebarekin edo etortzen zen neska bat zen, eta... eta Mari zen bai. Bai, eta, eta berak erantzitan, bo begira berruzu egon e, etxirekin, eta berak behar dizu esplikatu zerbait bat dugu proiektu bat hor, eta gero e, berak bat deitu zidan, eta esplikatu zidan piskat hori mm, ba, nola zen, e, hori talde gazte bat zela, sortu berria zela, ez zela askin eskarik, eta, eta bo, nik hartu nuen kristoin ilusioa, zeren e, bai. historia da polita da, hori hastea zerotik, eta talde bat muntatzea zerotik, Baakit e, eh, zeren gu iberalden larri gira, ez gira askin neskat hori. Eta ba bakit zerti ze pasai txarrak pasatzen dituzten neskak izin atxeman ez da hori. Hmm. Eta beraz nik sinestu nuen hortan, eh, ara eta sinintzen, eta gero ikusita mutirak ere bai larri zirela, beste neska batzuk eskaz zirela eta hori. Eta bazirela ibai aldean jende batzuk eh, maila ona zutenak eta nahi zutenak serioski aritu maila honean. Ba, hoi proposatu nien eta hoek ere bai emozionatu ziren eta eta eta sigira horre eh, ba dena joa iten elgarrekin alat. Eta ibai aldekoek e, eh, nora hartu dute, zentari zire ibai aldeko guziak eramaten hori hartzen Beraz, ibai alden izan dira pixkat gora bera batzuk, bon, guk esplikatu dugu, bon, gu berez gura beti ibai aldekoak, eh, beraz, e, gure ostek, Barkatu gaur ez nahi zuen intramendurat. Olatzen gatik, barkatu ibe aldeko lagunak. Olatzi esker, esker. <laughs> Olatzi esker. Pausatu zira. <laughs> Ez baina bestena segitzen ditugu gure eh, entrenamenduak dienak ostigun agatxal, edo ostigun bai, agatxaldetan, larumata agatxaldetan. Eta segitzen ditugu, hor gure proiektuak ibe alderekin, eh, hor eh, istante antolatzen ditugu kasetak hor, angeluko bai. ondartzana, gazte entaldearekin, tanesken taldearekin. Bizi soziala angelunita bai, duzu, eh? Bai, segitzen dugu beti hor, gure entrenamenduak segitzen ditugu, eta zonbait estropada tipi egiten dugu eh, inguruan. Eta gero, horren ondoan, be, zukentzen, eh, entrenatzen dugula beste egunetan uh, oi hartzungo taldearekin. Hmm. Eta da zen aski adibidez, untzi bat ateratzeko lapurtetik? Ba, entxatu gira, eh? Dela, ba, lau, lau sasoi hasi ginen, ba, ginen neska talde hon bat, eta gero be, biziak egin du, ba, talde hori pixka bat desegin dela, mm. hainbat neska ari ziren ahezben eh, justuki. Uh, eh, Rikbian, eta gero hori be koinziditu zen eh, ASBko ASB-ko taldea mailaz, mm eta beraz neska hauek pixka bat uh, hartuak ziren sobera beren errikbi entrenamenduarekin. Eta gero ibai aldean gertatzen zena, oi hartzunen zen, gertatzen zena, nahi du egan eh, neskak e, juntatzen zirela ahaunari mutikoekin, eta denak aurrugun gelitu dira. <laughs> eta azkenean begira ah, da taktika bat, ezan <laughs> da. estrategia bat oi hartzunen bidez, eh, mutikoak bidatzen ditugu, neskak erdun dira, eta ez <laughs> ibai aldean ezingo dute, eta beste neskak biltzen ditugu. Azteko hor baginen nukai. bai, da, eta ez. atera da, azkenean baginen nukai neska, erdia joan da horik beste erdia gelitu ah. da eta gu gelitu gira hor laupa bos neska Ena, ni bai alde neskai bat zenik, eh? Ba, horrein bat izu eh. Ba, egit pilarra bat zela eh, adibidez? Zein polita, gehiu Ba, oso politako, eh? Bai. Ion peizaten alda, adibidez, eh, ipai alden, bada beste alderik, ipak euskal egian, ari dena Bai, agaunean ari dena, bada urioko eta endaika, baina ez dira nesken, ez dute bai, nesken Izaten alda, ere, lapurdiko arraunerek, zaten aldira, iturri bat ere zuen dako, oi hartzen ez da burrun, hor berdean da, oi hartzun eta ondarribi eta Ondarribiak erabitxu gehiotan. Bai, ba, bai, ba, ondari, eh, lehen neska hauek, orain dabiltzenak e, eh, oi hartzunen, Ibiliak izan dira asko, ah. Bai. adiaz, Emili, Emili Sarran, uh, Kroiak, Ibiliak izan dira. familia bai. historietan gelditzeko, Emili zure ikusia baita. Bai. Eh, bera, ondajibina hasi zen eta gomitatu genuen jokoz kanporatu txailean. Eta geroztik, beraz, ondajibi utzi du, gara tetortzeko. Beraz, berda, jakin, bon, egin dugun ezala, neska traineru bat ateratza eta mutil traineru bat ateratzea bizik biziki da, zenta, bon, bagira amalau pertsona, traineruan, baina berduzu beti jende gehiago. Bat hmm. lesionatua, bai, bai, beste bai. airi, besteak ezakitzer. Ber, ber, hori da, hogei bat, ogei ba, bat lagun. eta Eta, eta hor gertatu dena hori hartzunekin, eh, ondari birekin markatu, da ez dutela lortu aurten ateratzea trainerurik. Nesketan. nesketan, beraz hori guretza da pixkata jota. Ba, neskan, neskan izatek, eta hor dauden taldiak guain ligan, gehiena bi bital delkartuta. Bai. Hmm. Zer zaila da, nesketan? Ez du erakartzen eh, kirologek, ala fisiko? Ez alde batetik berrila da, neskana. Neskan liga eta neska mm. traineruan berrilaek. Zer zen, 2000 eta amajean? Bai, eta geho, ez da, hor gaztetxutan hasten dira reunian, mino geho da, e, eh, iristen da garai bat, amaz, juvenil garaian, ja eta festa gazten dinen, eta hor, hor da... Hori kirol guztietan, eh? Bai, mino, bueno... Mena mutirek segitzen dute? Eta beste egiten dute ere, ala gutxiago. Ba, mi horre, adibidez hor gui San Juan eta San Pedro eta horretan gutxi, juzte, dago zea bat eta geho. Zilo bat, bai. Ai, bueno, ez que nahiko zea da, e, eh, eh, sak, da, e, jana baitu berezu pila bat, eguneroan eroan egon E, bueno, bere alde honak ebat ez? Azko joten dia... Ba, kirolaitea, kirolaria amorratu delako, beste batzu joten dira, pisua bajatzeko azkeneko aukera bezala. Ibilinaz dietistakin, ibilinaz hemen, eta hori... Arraun a ber... Eta hori ibiltzen da, eh? Eta asko ematen da. Bakarra arraunak pisuak indaka trampa bat. Batzuk, e, bueno, geist forma jartzen dira, gorputza ona hartzeute, muskulatura, eta minio guzten dutenian, Ez da utzi behar. Den hartzen da behira. Bai, bai. Sus, atzoan gu traineru ateratzen egin jala, zegoen nire lau madarrunen ibila San Pedron, ene hori izautzen, zea hundila urte bat dian. Ez da utzi behar. Da, ba, hor du, bueno, ez, da, ez da erraxa hor eh, disziplinoi. Gehore, entramintuak neguan ta, eh, kazkabarra, eurila, eta zu pliz, pliz, ez da itxasun, da. Bai. Eta itxasuan ez bazatetzen, entramintua da, ergometrua, ez? Mm. Eta ez da taldeko kirol bat ondo pasatzen dezuna, ergometrua da tortura makina bat. Mm. Egin berdezu nire, eta hala, ema, eta ema, eta pff, bale, motza da, hoi minuto, edo bi, ogei, kuado ez Ez da oso, orduan, kirol asko gustatu bertza jo, arrauna, ba, mm. gauza gauz askotu hor, Osten, uh, eh, aipatu zu, Paula, ondagibitik uh, eh, etu bizirela, ez dutela altera trenerua ondagibin. Uh, eh, taktean, patroia, zurine... Alberdi. Alberdi. Beraz, be, zurine etu da... Mm, Uste nuen zuzinela patroi? Ba bai, be, <laughs> be, biak ibiltzen gira patroi. Ah, eta, patroi ofiziala behadek. Nire ez patroi bai. ofiziala. Eta zurin jena entrenatzaile, eta paola dakanin, ola, dakazkin eh, laulan, eta bo ostea, eta oan irratiko eh, zaizarra dan. Joan denoz ba. joan deno zen hemen, e, eh, ber, berekin aritzik lanen ere, ez? Bai, hori da. Bai. Eta azkenan hori zerbait ba hori naiz e, blokatu eta hori zuren estropadak tokatzen dira udan eta ni udan naiz sasoi bete-betean hori txasoan eta hori. Hmm. Eta, bon, noiz behit faltatzen bani naiz zurine ateratzen da, baina bere zurine entrenatzailea da, eta ni patroi. Hor da, arazo badakagu e, traineroakin e, aurtengo ligan, e, estropadan egutegian, e, usteiak bosta, eta abuztuak bateko estropadan. Zerdik, orduan, baionako guziak desagertu intzaizkibo. Baionako festak. Osa, hor utxune bat zio, eta guan nion kistotik ate eta, eta beste taldeko galdetzen ziren, zer daude zean, lesionat eh, lesionatuak, entrenamento berezi bat itenda, ke ba, mozkortzen jo? Ba, entrenamendu berezia da, eh? Entrenamendu eh. berezia, bai. eta, eta, eta hori hartuneko bestak noiz dira. Hoxe, abuztua bat, bi... Ah, bai. Ah, ah, baionakoak eta oi hartzunek. Ba, no nomatxe, baionakuk gehiago sentitzen jek. <laughs> Ze hoi, eh, besta euro, herriko... Um, Zer bat entrenamendu astean, astean astean egunero? E, beraz, arraun horiek izaiten dute egunero eta asteartea mm, pausa, hmm? besta. Egunero igandea bagne? Bai, be, orain igandeetan ateratzen gira estropadetarat. Mm Baina, bon, uh, ez dela ereko asoina, igandetan ere, beraz, uh, normalean guk izaiten dugu asteazken, ostira larumat igande. Neskak, eh? Eta da, entramento garantzitsuna ez de, suposatzen da, jendia libre dula. Horez dago ez lanik, ez da ez da kompetitua. Oan ba, ba, ah, neguan ah, da, da berrian da, azte burukoa, dia garantzitsuna. Aztian zehar bate lana, besti bai. eta bai. zaila izaten da egiten agerkatzia. neguan ere zailako da atxetan irtetza zer. Bai. Eh? Bako txadu bere lana, eta gero gaua fitea luden ez. Ba. Eh, adibidez, aurtengo txapelketaren noiz hasi zirezte entrenamendua? I, be, Urte guztia? Zeta Emili adibidez utxailean jaenik ondajibian zen? Bena, eba zu gertatu dena da, izan dela pixkat, azken momentuan e, eh, bai, bai. bindu gaituztela, eta gu hasi gira entrenatzen, baina... Ari, be, entrenatzen bestalde ere, ibai alderekin. Bai, hori da, bon, gu segitu dugu entrenatzen, zain oski baina entrenatzen gira. Hor da, talde bat, Claro, leno baginen jendia, bakarra jendia uzten jonda, lesiluak eta iritsi zan momentua jendia bergen nuna, eta orduan arre bai esan nion, minio. Claro, hor dago talde bat, jarraitzen dula gu gaude hau elkartia sortu nunin, bueno, San Juanek eskein izan trato bat. Ez, haiekin lokala eta materiala konpartitu eta gu haien arraunlariak formatu bezala, ez gaztiak edo guekin ibiltzea. Total, azkin ez da inorretorri, etorri, bueno, han gaude. Eta, orduan, Eh, neskak jarraitzen zuten San Juan Oneskan entramentua. San Juan Oneska guantxe bertan dira aurreko urtean dena irabazi zuten. Bai, Kontxa, bai. Liga, eh, Gipuzko, eh, Euskotre, Liga. Orduan, oik talde oso seri joa da. Eta guriak zeuden horren barruan. Eta orduan jarraitzen dute planin gogor bat hasieratik ergometroa, eguneroko, zera bat. Karo, gertatu zenin bergenula lau edo bosneska, pues orduan etorri zian ibai aldekuk. Karo, nik ibai aldekuk ezin dio desigitu ritmo e jarraitzia. Zer di igual ez da etorriko. Zan maila dute, ibeialdekoak. Osondo, osona. Arraunketan osona, bat, bat e, ba, besti bezala fizikoki jartzea bai. Ordu, eh, ergometro ordua, orduak ordua. Karoik, nola... E, eh, e, Entramendoak egun guziz, Jonpe, egun guziz, ez egun guziz itxasora? Ba, mi joan, gehiago, hauan... Bai, joan, azieran eguan eta bi eirua unekua, bueno, nekua bai. Minoan ja eguerre jakin eta Antzu... ja fizikoa suposatzen egin adaula. Ados. Oan etza, le, oan etza. Bai, egiten da txapelketa entzin, ergometroan entz fizikoa bai. biltzeko, eta orain... Bai, itxasuan bai. eh, zer da gehiago teknikala bai, da... nola ba... Bueno, dena batea jo merdezu ez, zera amairu tipo traineruan eta dena egin merdezu movimento berdina. Bate gola itema, o, burua batea, o, belarrila bestea, o... Orduan, oin lan da, itxasuan, eh, eta, eh, zugartzen dezu hor... Entramendu batek zenbat irauten du? Ordu inguru izango da, asiera, bat, amamos hogei minuto, geoseriak, amamos minutokoak, Hmm. Eh, zi abogak, salideak... Zuen koloreak zin... Nola da zuen kolorea? Eh, Oiak zuneko kolorea? Pa, ba, ba, koloreak ba, Ira, Iratian ez da ikusten eurtako. Eh, <laughs> ikusten baduzue, dena eh, ugdin ugdin ez da jomt. Eh, bai. <laughs> Suposatzen da, erriko azazkalak bai. Azazkalake ere bai. ugdinak ditu. Ala, neska margotzen juste estropadetako, eta bueno, nire anio genta, ala, margotu nahi de. <laughs> urdina, urdina. Bai. Erriko, nik ne, ne, enin urdina nahi, nik hasieran naranja eta beltza jarri zein naranja ez, ez da otrainero ikan, ah. zean, Orduan urrutik ez gustara, nahi dut joko jartu. <laughs> Nei, naranja kolorea etxe bat gustatzen, eh? Baina... Mino, nahi kolore bat zati, ara, horre or, dituk. Flashy. Hoi duk. Mino, herriko kolorea dek eh, urdina, urdina, beraz. Urdina, beraz, beraz, urdina beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, Um, On, ontziak ere badu historio bat. Bai. Nesken ontziak bereziki. Ez? Barkuak. Ontziak. San Sa bai. Pedro gotik eh, eldu da ez? Zer eh, da eh, traineruak. Traineruak. Eskana? Bai. Ez? Eriika. Ez duzu ah, bai. e... Eh, San Juan guada, San Juan guada. San Juan Rosita, Rosita. Baina, hau... Ba bai, bai San Juan zera zen, baina orain kambiatu du. Ez dugu gehiago irrika biltzen nuen inglesko. Oan beste, beste bat, eta, e, tuteo Materiala erosteko eta izan duzu behar zen... Elkarte berri berria izanki? Ai, e, e, da, dakaguna da, alk, e, trainerua alokatua, trintxerperi. eta... balio du? Guk ordaintzen dugu bi urte lau mila euro. Minio, oan, oan adibidez... bat, bat, Traineru berri batek berroi mila inguru ah, du. Bai, eh. Berria. Bai. E, bigarren eskuka erosi lezu ba, hogei mila, nola, baina handik ez dakagu beste dira. Baina, bueno. Baina, banderak irabazten. Ordu nahi, ateko jo, bai. Es que arraun garrestia, ez erdik, aparte, neskan txapelketan ez, ez da ordaintzen. Mino mutilana ordaintzen dugu, 3500 bosteun apuntatzea. Ba Behatzi mila euro, derrigortua gaude, jartzea, ez, e, e, antolatu berdezu estropada bat, ligan sartzeko, sartzeatik. Bai. Eta e, estropada hortan, derrigortua zaude, betzi mila euro, saritan banatzea. Ados. Orduña Eta, eta diru laguntzak nondi dituzue? Bueno, ba... Herriko txetik? Udaletxetik, Udaletxetik. Bai, ez, gero diputazi joan guantxe bukatu eta eskaira itia Jaurlaritzatik Jaurlaritzetik, e, ez? Eta guan, karo, hor... Eskabati bai alderi izkatzen aldi Ibai alderi, ja, ja que arraulari, ja, ketu jogur Eta, bueno, Ibai alderi, ibai alderi izan, ez zora inongo, itetzen Eta, guan entera txainen, Ibai alderi historia. ja Bai, eta, bueno, rifakin, kamiseta saltzen Azkenian, oangoz, eh, diru... Eh, Karo, lengua izan eh, Presupuesto aurkezteko zehara Bon, diputazio, diru laguntza Eta nizan iten, gastuak eta sarrera Bai Eta pon pon pon idatzi, Eta jodes, azkenian dena ordeintze gehiena... Gastu asko bazen eta ba, Eta sarrera gina arraun laia gordeintzen zituzten <laughs> Meik ozea eh... Zenta zer dira, gastuak zer dira Berda, untzia, barkoa, e, trainerua Lokal bat Bai, bai berda, karroa, traineru egin mateko, fitxak ordeindu behar dira, erropa ordeindu behar da. Fitxak dira lizentziak, eh? Bai, oideak, lizentziak, oideak. Eh, auto bat eramateko, bai. er, erropak ere? Bueno, hoi, autua Paula que eramaten dik. Total, ah. <laughs> enak ikan, legun, legun hain nion arrapatzen tipo bat, karo, ba, e, eh, furgoneta ematen diguna, izin zin, eta horrein burua jaten, eta i, i, furgoneta baldaka, eta baldaka karneta, eta hau atera jo, ni baldaka karneta, i, baldaka, Permisa merecida, verdad. Chuf, bai, bai, bai, verdad. Y como que ni biltzeko chico Eh, pues ni una carne en velocidad y una matemática en tener ua. Hasta <laughs> le volga tu herna bai. y gauro. Yo me Yo me lo qué. Ahí en nas que tengo amaitzen dugu baina eh oi hartzun eraino bueltatzeko gugi eh, A toda hostia irian autopista mío. Eh, eh, ori, ori jatu zu mina, Juanpa, da. Juanpe, segurda. Yo ando si neska joango nilako gora. Irabaziko batziko utela. Aurten... Ez dugu demora asko, eh? ari da demora entzina, eta Ionpe, esplikatu bai. laburki, bai. nola, nola den txapelketa, euskotrean, gipuzkoako liga, banderak, besteak, besteak... Vale, orduan, ato txengoit. goit. Bai, baina argi, eh? Neskana bai. neskana dago gipuzkoako txapelketa, gipuzkoa ragatetzen nila, eta bueno, apuntatu da kantabro bat. Kantabreko Vale, kantabre. Eta geho jolasten dute e, Euskotren ligako lau, lau klasifikatu berdia. Eta ontak, Gipuzkoatik Euskotrenera lau zelkatzen dira. Gipuzkoatik alizitik, nahi duten trainero guztiak etortzen dira bi estropa data eta lau demo benak liga hortan sartzen dira. Eta liga hoi da goiko mailako bueno, TKE ligan ateratzen din estropaetan aurrena ateratzen din lau untzilloik. Zu telebistan atetzen dianen... Mutiko eta zarizira, edo edonesketaz. Neskataz. Neskataz, ados, bai, bai. Bueno, tele... digakoak. Oiek, eh, Bai. Pues lau klasifikatzen dira, iten bi estropada eta bi estropadatan... Baina, zen dira bi estropada horiek? E... Dia, eh, Gipuzkako ligan barruan, bi estropadatan, etorre posilu jende gehiok, eta bi estropadoetan lau denbora hobenak sartzen dira... Ja... noiz dira horiek? Estorratu, diak, uste dela... Markatu. Bai, ez, ez, dut eran, ez nahi horrendik ez dakigun nok, San Juanek baiz, eta idazko esapeldu bai. dira, baina horrendik ez dakigun nok partzatuko dira. Hemendik, hemendik bi oiru astea izango, egez, eh, zertik, ja neskak oan hartziko dira mutila malagan, eta bi oiru estropa dingo juzte, eta geho ja neska sartzen dira, mm, gertu izan. ez dakigu ino nok partzatzen duan, San Juan aparte. Ez, ez, ez da ino handik eliminatoria. San Juan jasko sapeldunak, bai. Eta eh, oi hartu neko neskak, badituzte santzak, aukerak? Aukerak, aukerak aurten zaila azterdik, nivela asko joa eta bo, orba daude iru laut bost alde oso mino lasai, eh? Bai, bai, bai, Ibai alde laguntzak inberrize eh? txartuko haitu Ados, eh, hori eh, beraz biestropada, Gipuzkoako ligako biestropadak balio dute euskotrenera selkatzeko. eta gero, eh, Gipuzkoako liga zer da, astebururo bururo, zenbat, Bai, azte buru, bueno, geho da tarte bat, amar bat estropa izango dira. Adibidez, honen txugu bi, oandakagu beste bat, geho bat deskantxo, geho beste bi, bai, amar amaik estropa da. Hor, asia zideste beste jadanik. Bai. Bi jadanik? Bi bai. Eta? Eta oso gaizki. Bai. Nola <laughs> eh, oso gaizki? Bat oso ondo, bat oso ondo. beste genin arazuak fitxakin, etzila iritsi sello bat bi egunegatik eta juezak papeleria, papeleria. papeleria. presidentearen uh, falta Pre presidente en falta bai eta orduan, ja kolokatu eginala ateratzeko etorri zen jueza bueno eta ez duzu ez duzu eta televisatua zan bai. televista nauren hche pop pop pop pop <laughs> o sea neskan illa hantzi te kemote hemeniok bueno eta eta ba, 0.0 Bai. Eta, heldu den aldirako, datorrenerako, bai. fitxak izango dira? Bai, bai, jazta, jazta, jazta. Bi, bi kontu azer Konpondu da. Eta nolaz lehenean posibilizan duzu eta bigarrenean ez? Ez ziren berdinak? Bai, arrazoi dekortan, et, aurrenekoan utzi zertik, konbidatu zioten, ah. galiziar batzuei, eta orduan zantzioten. A ber, eta guk aizin jeu batera gombidatu bezala? Mio genuen puntuatzen, ez dugu puntuatu fitxa zuto bat bai, ikan. Eta zenako badira ikusi dugu pixka bat lehen eh, egitera bak, zenako badira batzuk banderak direnak, eta beste batzu liga. Txapelket. Ba, e, eh, ligako zehuzia batera dira, eh? Ban, bai. Batzuk bai. bandera deitzen dira eta beste batzu ez? Be... Ez, bandera dira, baina ligako balio dute. Osa, e, eh, zumaiako bandera. Larun batean zumaiako bandera, eta igandean ligako ez Ez, dena dira ligakoak. Bandera guztia ligako dira. Bagara izena jartzen jote, Jose Martin Jarriberrin bandera. Sponsor istorio eh, historio bada. Ba, bueno, bai, batzu bai. Zumaiako ba. bandera, Zarozko bandera, mio, denak liako puntu. Ez da, ez da inargi argi, eh, baina ez gude molarik, zenta bestela... Bestela tintorko, atxuk ordu. Bestela ba, aldi batez berriz este Baina, ala ere, Jonpe, ze helburu aurten neskandako? Neskandako? Paula, e, eh, txugun txugun ibili, e, oso... Bueno, duintasunez mantendu, eta blokia ikaste hon, txapelketa dan hartzen hon ritmua, ikasi zer den eta goraka. Kirol maia maitzarik ez. ez Horten eh, ez. ez. Horten gozatu, disfrutatu. Gozatu. Bai. Ez, eh, disfrutatu. badira igoerak edo jautxierak? Ez. Ez. Ez, neskatan ez. Neskatan ez. Ez, ez, ez, ez. Ados. Paula, zuzel buru eman duzu? Ba, zakit gure helburua da pixka bat baitugu bizpeiru traineru gure aurritiko <laughs> azkenengo postuetan no. egiten dienak, eh, Hernanikoa eta Donostiaga. Gehiago azkenetan. Eta Kolindrez, bai, bai, bai. Gehiago ba, ba, bai, bai. Kolindrez atzen utzi genuen. Kolindrez utzi genuen eh, atzean eta Kolindrezak badu espa. Ah, bai, ba, helburua da ez azkena bukatzen. Hori da. Mio bat esan, e, zeatikan, aziginan, e, e, temporazieran, eten dia jaitxiera batzuk. Ez, adibes, abenduan, martxuan, ez, egola, amistoso batzuk ez bai. zaleik, eh? Bai. Lagun azteko ba, ginen, bi minuto atetzen ziguten, eh? eta gaur egon, ja, oita mar segundu. aiga, gerturatzen aiga pila. Artea txikitzen dugu, bai. estropada, estropada. Estropada, estropada, mar segundo, jate. Iru urteren buruan estropada. Eta benetan, benetan nabaritzen da, egin ditugu iruz pala estropada, eta, eta estropada, estropada. Ba, ez dugu astirik, ebena, fite, fite, diferentzia ondia eh, ange, angelu eta oiartzunen artean, adidez entrenamendutan? Be, hoi hartzun da kasik profesional bat, bai, eh? eh? zera. Eta ibai gira elkarte bat, ongi pasatzeko, e, plisti-plasta ibiltzeko gaunean, ez da zinez dinamika hori. Hare, ez dugu astirik, eskertan zaituztegu Jonpe eta egoten zirezte gurekin, eh? Jonpe eh, eta oiartzuneko presidenta eta Paula oiartzuneko agaunlaria, Ibai aldeko bueno, oiartzunari dena, biztan dena santzaon uh, eh, larumatean duzue, eh? igandean? Igandean. Igandean zumaian. Igandean zumaian, santzaon zumaian, bai, ez duzuen azken bukatzen, hori da. Zuz, bai, bai. eta paperako eh, jean txugu. Hori da, paperak ekarri. Lizentziak ongi bali madira eta ateratzen bali madira ez dute azken bukatuko. Santzaon eta egon gurekin zen eta batean aipatzen dugu eh, azken eh, aste hauetan aktualitatea pixka bat ezakit, mailukatzen duen, inagozi eh, duen gaia, bai hona miagitzeren uh, batera ta ikusko zuion pegon, eh, ikusko zu? Ba, ba, ba, asko. Uztailaren iru lau eta bostean, EHZ Festivala de luxe, The de coupe, anesthésia, beritxarrak, eta beste askoz gehiago ere. Hiru egunez, dantza, musika, antzerkia, eztabaidak. Zato zu ere festivalaren hogei urteak ospatzera. EHZ eta Euskalegia zuzenean. sortzen. Urtero Eta pausa laburunen ondotik behi zabiatzen dugu jokozkampo saioa, ah, jauna zaritu bari magira orai, erruk eh, biaz itzeginen dugu itzeman bezala, Ola, zerganezake, aspaldiko partez, errukbia, berriz ere? Bai, aspaldiko eh? aipatu, eta beraz... Aspertzen bai, ez dugu txikegan, uste dut, beraz, uh, eh, ara. Beste, kusa bat, emanen dugu egiteko maneran, badaki badakizue, bateratzea, baiona miagitze, egiko itzulipurdiak emaiten ditu, azkena beraz izan da aste azkenean, beraz bozka, ezesko boska atera dela miagitzen, amaturen edo omintzporen eh, seilean, eta horrek pixka bat e, gauzak alatu ditu, Blankok dimisionatu du, ondotik merenek ere gandu eh, utziko zuela e, utziko zuela bere kargoa, irregulartasunak egon omen dira ango bosketan eta ostiral atxalde untan ere baionako amaturak Beraz, bozkatu bajo dute, alde, ala, kontra, Nicolas Blen, berritzere atxaldeon, eh, sozioz elkarteko kidea, eh, simpleki, ganen dugu. Agitua, miagitzen gertatu zenarekin? Nola ez, ganen dut? Bai, noski, eh, egin zuten... Horrela, zuk. Ez, ez, ez, ah. bate, bate, uh, eh, justuki gu ber uh, mementoan meren lehen dakariarekin biltzen baiginen, ginen, behatzen bat eh, sustengatzaile giro aski honean, uh, bai behan giro aski honean pasa zen, bere proiektua orkesteko, nahiz eta ez dugun bat egiten, uh, baina nahi utzi dugu bederen bere proiektua orkesten uh, bukaera arte, e, eta uh, respetuarekin bederen izan da, nahi duriko. Eta Zan berdinen... Zerretira bidak eh? Bai, noski ez gira ados, <laughs> ala ere entzuna. oioak, berak, nola ez, eh, berake gezurrak eta eta eh, gibeletik ari izan da eh, azken hilabetetan gure kontra, behaz ez da... Etzen hain giro lasaia horgan, azkenean. Ez, baina buru, ez pentsatzen bururaino eramanen zuenik biltzaria, beraz aski ah. sorpresa hona izan zen bururaino eramaitia biltzaria. Eta hortik eta jakin ginuen, e, be, meritzen gertatutakoa, be, diustuki, kirol munduan, ekonomia munduan, boska bat ez da sekulan hain zinetik e, aurrik ustenal, hor konsulta bat egin zuten azken hastean eta ogoita kideen artean ogoiek bateratzearen alde bozkatu zuten, eta azken puntan, berriun bat eh, kideen artean, ez zuten lortu, eh, bai ezko aterazen e, eh, garaile, bainan euneko irurogeita seia lortu behar zutelakotz, ez zuten lortu eta mm. blankok demisioa eman. Hor, memento hortan, zuek, uh, hartu zue, uh, aperitifa, besta, edo senta hori danik eh, <laughs> memento hortan eh, bateratzea integratua zen bukatua zen bai eh, bi zenbaki behar dira bateratze baten egiteko eh, afiliazio zenbakiak eta bon pentsatzen aski ez Bi behar dira bateratze baten egiteko, gero uh, pentsatzen zen baionatik uh, blokatuko zenik eta ahidura uh, behoko omnisportaleak uh, blokatu du uh, berea. Ba, aldiz, uh, bezala, bat izan da gerozik, beraz hori dena maingain dugu berriz bai. ere. <laughs> Nola hartu ginuen, ba, sorpresarekin, irriarekin noski, eh, gure iduriko uh, bilkura hartan mireni galdegin baitzugu bere demisioa gure iduriko presio gehiago sartu diogu ogoi tala horren ez bederen eh, demisioa emaiteko, bai honako ez duz legitasunik segitzeko bai taldearen buru, beraz Uh, lekuak ustu eta bigeren plana prestatu beharko dugu. Bai, eh, mm. doi, nahi manuke galdera bat, kurios nahi, zezut sekulan jakin, uh, kontrakoak zireztenako, bai honan eta biarritzen, baditu zuen arremanak, zuen artean? Mintzatzen zirezte? Bai, irregularki, egunta ez, dena den goizetik arratsari gira... Ko kontra joiteko, biziki ongi konpontzen ziste hori? Ez da biziki ongi konpontzea edo ez konpontzea, gaur egun uh, egia derbiak eta ikusten ditugu ze giro dugun, gaur egun ez gira kirola... Elgar soportatzen, eta hori, hor, eh, egiten dugu elgarrekin matxa bukatuta ez da problema ikorrekin, ene iduriko, uh, aldiz hor beste mamu batzu bat parian, eta ez gira gehiago kirola uh, baizik eta ekonomia, sosa, uh, empresa uh, legeak, eta abar, ari gira bilakatzen, egiazki, bai honan, zain, uh, miarritzeko artean, adituak eskubide uh, publikoan, uh, empresetako eskubidean, egun guziz ari gira dekumentuak uh, sekatzen, tribunalekin harremanetan gira, Uh, e, molde juridikoan ere erantzun baten emaiteko, hori eh, ez da kirol mundua, eh, barkatu, ez gira gehiago baionako sustengatzaileak edo miagitzeko sustengatzaileako. Baiona eta miagitzen eta ipar euskara guztian, ipatu da, jonpe hoi hartzunan zen, zunda hortaz? Zer balakizu? Egia esan, rubi asuntua da gure aldian ez duk oso ez de gaskoik. Baina ala ere. Baina, bueno, zeo zer bazak bai. Bakarra, karo, guk eio sentimentu hoi, beak euki posuleiteken bezala, eta igual ikusten duk asuntua kanpotikan. Hmm. Eta karo, ik, hor ire iritzia ez? Karo, nik ikusten dit zein den helburua bitaldina, ez? Bitaldiak bananduak geuki edo bitale goi euki. E, bat. Vale, miño, beak neitekena duk, bai ah. bereistuak goi ez? Nik baiona gisa, sentit, pentsatzen dut, uh, lorgarri dela, bigarren mailat jausten gira, baina hori da alereko imaila maila errugbi profesionaleko talde bat delakotz, liga bat delakotz, bigarren maila, aldizen eiduriko sos kontuen gatik, behok ez du bere lekua bigarren mailo hortan, hori ikusiko ondoko egunetan, eh, erabakia dinen baita, baina eh, hortan uh, gira. Segur hortan? Eh, guk gutunak ikusi ditugu Parisetik etorri direnak, bai, uh, ukan adute manu hori... segutun. Eh, DNA CG famatu horrek igorri dituen gutunak bai bai onari, eh, hori ere onartu behar da. Eh, gaur egun bigarren plana bat iona bakarrik aurkeztua izan dena ezta onartua izan, hori jakin behar da, ez da landua ere izan bai honan, baina e, mementoan DNA CG ez du bai mena emaiten bai honako taldeari den bezala aurkezteko bigarren mailarat, hori ere jakin hasi behar da. Damian, eta miarritzeri e, federal mailat eh, jausten dira. Zaude... E, <laughs> Badugu dokumentu bat entzunarazteko. Deidu ja, e, asteuntan, atzo berean, e, Nikola Buzkekin mintzatu bai gira, galdera posatu diogu, araz egaiten zegoen. La BNSG a validé les comptes euh, du Biarritz Olympique. Donc, euh, euh, ce, ce, manque d'information et ce, le fait de pouvoir euh, euh, mettre ça encore une fois sur la table, euh, prouve à quel point euh, on est en train de, dénaturer les, les, vraies, les, vrais les vraies choses. Et euh, aujourd'hui, Serge justement Blanco, a, avant, le, avant les votes d'hier soir, a pris la parole en, justement en, annonçant ou en mettant les comptes, les comptes du BO. Et, voilà, donc là-dessus, je j'aurais pas de commentaire à faire. Hala, epizka eh, bat Nikola Buzkeka egiten zuen, dena CG edo ekonomia arduratzen den arbitro egitura horrek eh, Konduak, baiestatuak ditu, eta ez da berriz dena CG-ren pastu behar Nor sinetxi, Enei duriko, uh, eh, diakin behar da, zertaz eh, bada azken sasoietako eh, konduak, eta horretara zina inuke behok ez ditu laura pausatu bimnata amairu, bimnata amalaueko sasoieko konduak, bakarra, talde bakarra Frantzia osoan, beraz uh, berdin Nikola Brus orta ari da, diakin behar ere erriko etxeak milioi bat eterdiko diru uh, laguntza bat bozkatu duela, hau ere deriberoan uh, hartua izan da erriko kontsailuan bainan uh, gaur egun prefetaren zerbitzuetarat uh, elarrazi dugu eta Eh, ez da eh, errana burura ino eramanen denik, Sosuri ez bada sartzen, ekainaren ogoita amaja eh, baino lehen, ikusita zezorretan diren, desegiten da beho profesional taldea, eta federal mailat, jauzten dira, argi eta garbi. Ba, hori zuk gaiten duzu, hori zuke egiten duzu, hori zuke gaiten duzu, hori Bai, autetxi batzuek, ez dute denek egiten, eh? Salu, autetxi guztiak ikusi dituzte konduak eta ez dituzte berdin irakurtzen, nik ezin dut. <laughs> autetxi, asteko uh, eh, erriko kontseiluan ez dituzte ikusi konduak, ez ditu neok ikusi konduak, eh? eta mintzatzen diren autetxiak diote eh, ikusi dituztela, baina neok ez daki konduiek eh, nok ikusi dituen. Beraz, Hortan hasteko eh, duda hainitz, duda hainitz, eh, nor, nor sinetxi... Uh, eh, Aldiz bada dokumentu ofizial bat pausatua izan dena komertzio tribunalean haste guk uh, kartegisa gisa gira avikon bai honen, hor argita garbi idazten da, behok zerrek hartzen duen bateratze proiektuan, hor galtze eta <laughs> irabazle, eta uh, avikon bai gauza bera, hor argita garbi uh, behoren eta da komisero kont bat ministritzatik eldu dena izendatua, ez du arriskurik hartuko uh, gezurrik botatzeko, zen eta preso zigora eh, arreskatzen du uh, idazten arabera, eta hor argita garbi, zazpi milioi euroko uh, zorra badela uh, behon. Iru bai honan, ekia, baina zazpi milioi euroko zorra badela, hor aditu batek egiten du, ez da bai honaja, ez da kanpotik dinaden uh, aditu batek. Nola ikusten duzu uh, hostirara txalduntako bilkura? Zer gertatuko da zure ustaz? Ba, lehenik eh, ikusi behar da mantentzen denez, administrazio kontseilua biltzen da amatugena baionakoa memento untan, hor erabakiko dute mantentzen dutenez biltzak nagusia e, ala ez, ikusita mehitzeko lehen erabakia pentsatzen ginuen eh, anulatzea, ez du balio zatiketara duetia e, baionat talde hortan, eta bigarren plana prestatu behar dugula serioski presa dugulako beraz. Tendentzia ala zen, ikusita aldaketa miagitzen, hor ere arauak e, eneiduriko ez dira baita ezpada segurtatuak, zenta normalki bi haste behar dira biltzak nagusi baten konbokatzeko, hor sei egunez egiten dute, bon, hori ikusiko, baya, ene iduriko mantendu behar da biharkoa, boskarat ereman, eh, man, alimaleko presoak uh, izan dira, uh, politikari, ekonomia mundutik, deiak baita ere gauez iratzakarazten dien dira, amaturak, eh, direnak, diru kondu eta estudioekin, Eni duriko ez gira gehiago kiloraz ari, beraz eh, goi amaturek behar dute hien ardura hartu, kontra bozkatu eta horrekin bukatu, eh, aspergarri dela. Zatituak dira amaturetan? Ez, baina, denetarik, eta limaleko presuak dirarik... Eh, ez goiko bai, erriko etxetik, baina uh, eh, oitik, eh, edo uh, gaur egun abihon profesional taldean diren bospasei denen gandik, telefonoz gau ez eta abak, hori onak da, eta ari dira sosa proposatzen eskuinte ezker, edo baldintzatzen eien uh, diru ekarpena, uh, boskari hori uh, korruptzioa da, nahi duriko, eta onak tezina bukatu behar dugu isori horrekin, albezain laster. boskatu behar da bihar, ezetza pasatzen bari bada, da, finida ero? gaur egun legeak diren arabera, bai, baina eh, egun guziz sorpresak dira eh, <laughs> doziera hortan, e, ikusiko, larumat goizian bada biltzak, e, eh, federakuntzaren biltzak nagusi, ezoiko biltzak nagusi bat, hortik zerraterako den, ez dakit blankok baditu bere seherak han, kamuk sustengatzen du proiektu ez, dira bate neutroak egon azken egunetan, argitagarri, zer gai dira egiteko? Me, juridikoki, imposatzen arrote dute beste manera batez. Ez ezkoa nagusi balima da amaturetan edo duko aste artean miarritzen. Nirean lehen eh, egiten du ere eh, respetatuko duela amaturen eh, boska, mementoan. Uh, Nor sinetxe behar den, ez dakit. Me, mementoan... da, zure ustez? errandu utziko zuela berak ere kargoa? Bai, menan ez nizadoz egiten uh, duenarekin, eh, zonbait aste behar ditu, guai, eh, bere janetan joanen da taldea behitz burdin bidean uh, eta nokdu burdin bidetik, atera nokdu olako proiektu bat uh, gibeletik eta gordezka aurkeztu. Berri hona da behitz burdin bidean ezartzea? Ez, mirenek ez du zilegitasuna, eh, hainbat eh, elementu eman dizkiogu parezpare eh, biltzari publikoan, eh, bere bilana txaja da, eh, diru mailan galtzeak izan dira Baina, bera da presidenta? Bai, baina ez du zilegitasunik. Ba, Presidentak ez bali madu zilegitasunik, nok, nok du. Hautatua izan da? Ez, eh, izendatua izan da, e, du eh, plantan e, ezari, gaur egun e, iduriz e, de Surveillance eta Konseil de Direktor bi buru izan behar diren struktura dietan pertsona bakar bat dugu, hori bai baionan maizik ez da ikusten, merenda, presidant du Konzera de Surveillance, du direktor, holako gauzak eh, baionan maizik ez dira ikusten, beraz, bai badu mandatu bat aksiodunek eh, emana, bainan uh, eh, egin du, uh, duela zenbait hilabete elgarrikin proiektua uh, aurkeztu zuen, hori uh, bazter utzi du eta bateratze proiektu bat uh, Ostira, Ostiral boskaren bozkarentzat ikusi duzu, pixka bat, nora buruz joiten aldean, kondat, zuen zure kontua kiera biztan dena, inkestak ere man ditugula, baina ez dut eh, hor uh, tendentziarik emanen, eh, ikusi dugu miagitzen tendentzia emana zuen. Bai, Betiko bai. dira, noski, prentsaren bitartez eta entzuna dugu, uh, kontra iritzi bat badela, bai honan, baina miagitzen aldekoa zen, eta azken bai. kontan sorpresa gertatu. Bai, miagitzen hain zen aldekoa, uh, bai honan, bostkatzera baina. Bai honan, erruk dute, uh, dute boskatuko, amaturek, baina erruk bi mundukoak, uh, miagitzen ez da ala, zenbaki, afiliazuz zenbaki Omnisport taldeak du, beraz, hortik heldu ziren, teniz, e, eh, eskubaloia, eskubaloia, eh, bai. eta guzti guztiak, beraz, beste erronka bat zen, eta proiektua esplikatzeko mementuan, beste argumentu batzuk atera behar ziren. Beraz, ez dakit nola aterako den biharkoa, baina mantentzen bali mala boska, espero dut eh, kontra gertuko dira. Berriun boska dira, gutxi gura bai. bera? Hai. Euntalarroita amasei, susen-susen izaiteko. Euntalarroita amasei. Um, Erran duzu presioak izan direla, eh, alde, bateratzaren aldeko, aldekoan eh, presioak izan direla, ba, ba, bortitzak batzu, kontrakoan eh, presioak izan dira? Pentsatzen dut ez dakit presioak ez dugu dirurik proposatu guk amatu gehi, hori segur, guk sozio edo aldekoen, aldekoen ba, zera. aldeko guziak ez dautzen ere ez? Ez, baina eh, gaur egun lantzen... lantzen Edo kontrako de... bakatu zaleko, kontrako. <laughs> Dependentzen, abigo maione alde. Bai, Bateratzearen bai, kontra, abigo maionearen alde. Kontrako. Ez, baina, bon, presioak eh, sustengu, guk galegina dugu sare sozialetan eta sustengu mezuak eraztea amatu beraz, noski hori presio molde bat dela eta asumitzen duguna, aldiz ez gira deika eta deika gauta egunez, eh, eta ez dakit zer proposatzeko, edo dirua aipatzeko, edo nik dakita zer, eh? ez gira ari, ez duri, ikusiko gaur egun ez da bigarren plan horik uh, egiazki lanian nahi dena aviron baione bakarrik, froga hor da, gure proiektua, gure butxeta aviron bakarik bakarrik bigarren mailan, ez da pasatu dena, zer jen eh, Beraz, eh, gaur egun landu behar duguna eta lehentasunez. Mi milion dira? Milion bat? Eh, Milioi bat. Milioi bat eh, eskas egun, eh, ikusiko, aurten zazpion mila euro galdu dira, eh, ostona ipatzen baitzen <laughs> behoi mila euro atxeman behar zirela <laughs> untzi baten erosteko, hortaz or, oartzen gira profesional munduan kirol eh, partea ahunt eh, bazterutzen dugula edo bigarren plan horat maleruski. Baina hori da, milioi bat euro atxeman behar ditugu ondoko egunetan ustailaren leheneko eh, bai honen mantentzeko. Ondoko egunetan, elduen astazkena intzin. Bai, ba, ba. ba. Egin gehia da, eh, zinez, bai. zinez, egin da. Guk dugu baiet, eh, publiko egina dugu atzo... Ba, gero ez da sosa atxeman behar, uh, garantia batekin aski da. Ba, ba, ba, eh, gutun bat, uh, ez dakit, uh, kolektibitate batek, edo enpresa batek egiten duen gutun bat garantia emaiteko sasoi bukaeran izanen den uh, ziloa tapatuko dola, aski da, bon, ez dakit, uh, ahlo hortan ari girela, ari girenez, guk sustengatzaile gisa atzo publiko egina dugu sosbilketa zabal bat irekiko dugu dugula crowdfunding eh, plataforma bat irekiz hori astelean edo aste hartian gehiago diakinen dugu, ari gira remanetan eh, beste enpresaburu akzio duen uh, eh, aviron bayoneko laguntzaile eta erikotxearekin. Nagenek, uh, epatzen zuen eibar bezalako modelo bat... Bai, bai, uh, ez, ma, ba, lilek egiten du ere atzotik ireki dute eh, lil bigarren mailarat uh, etorri behar zen eta sortzeun mila euro eskaz dituzte, beraz DNA CG famatu horrek uh, refusatu du uh, lilen part, lil uh, parte hartzea bigarren maila hortan, ari dira da sos uh, biltzen, Pentsatzen dut ikusitaz emulazio izan den, mila bosteun dende bizpairu aldiz kajiketan eh, bai honan eta abar, horiek gaur egun... Bizpairu mila? <laughs> bizpairu aldiz, mila, mila bosteun. Eh, ba. eh, Ez denek hori egiten, eh? Miarritzeko, miarritzeko erriak uh, sosa eman duen bezala behori, uh, bioi bat terdi, uh, bai honak ezin du gauza bera edo jadanik sobera emaiten du? Bon, ele me hori iritzi pertsonala sobera da, kolektibitateak emaiten dutena mundu profesionalari, enpresa privatuai, me hori ahont iritzi pertsonala, ez baionako erikotxeak erriko egiten duena, uh, eh, behatzi un mila euro emaiten ditu urte guziz uh, aviron bai profesional eh, taldeari, hortik profesionalek irueun uh, mila euro emaiten dute uh, amaturei, uh, urtean, zehar, beraz, bon, hori uh, kasu berezia da gelditzeko nahi duzen Gaitzela, gaitzela, ja gehi zelaia kasik urririk, bon, hori segur, e, hori da baionako errikoetxearen e, ekarpena segituko denez edo ene iduriko aviron baione bakarrik segitzen nadu bigarren mailan edo beste maila batean, baina bigarren mailan ene hortan sinesten dutalakotz, e, elementu batzuk ditugu sinesteko, baionako errikoetxeak segituko du laguntzen errukbia e, baionan, ze mailan ez dakit, baina segituko du laguntzen, ez du horrek tapatuko baionak duen ziloa miarritzen gertatzen den bezala. Nik, Nikolas Brein, uh, eh, boska ostira larratxean demagun ezeskoa ateratzen dela, elduen asteaktean emiagitzekoa, ustuzu tendentzia alatuko dela, oingoan, eta ez dela petiorik izanen? Peturik, eh, ez dakit, eh, hor batek eh, boska paper bat sartu lakotz bere aitaren ordez boska untzian. Hori ere, berri hori, uh, niun konfirmatzen alden berria da, eh? baina bo. Baina neok ez du kontrakoa ere ejan, horre ere bulegoa bere ala bildu da eta balio gabetu du uh, boska hori, nahi duriko hori, normalki administrazio kontseilu batetik bastu behar zen. Ba, uste zu no. boska itzultzen aldela? Noski, 2000 kide dira... Itzuliko dela? hori eh, ikusiko, baina eh, ahal bai, ari dira lanian bai, presioak, eh, baionako, baionan egiten ari diren bezal bezala presioak eta abar, telefonoak ari dira berotzen miagitzen, justuki prentsan agertu zen aldekoa aterako zela eguneko larogoi edo largoi eta amarrian, ez diende bat ez da motivatu bateratzen alde bozkatzeko. Bai, eta justuki, uh, ez dakit susen lauen bat diendek bozka eman dute prokurazioak barne, eta bi milakide dira, beraz, noski mobilizatzen aldutela. Hmm. Merren joanen da, egan du, eh, zer gerta ere, joanen da, utziko du berikargoa, nun ez den berrizki berera heldu, eh, pondena posibio da, ikusi dugu zer eman eh, eman duten aste hauek. Nor, merren horrezkatzeko? Lan egira, gero... Eh, ez dut uste, berarik aldegin beharko da, ez dut uste, uh, eh, lanian nahi bigarren planu horren uh, lantzeko eta sosa biltzeko eta abar eh, ez, ez dut dudaik egiten, implikatua da uh, Afiron honeko plan hortan, eta ez bateratzearen plan hortan, beste batzuk ere, presidente egon direnak eta zalagoiti adibidez, uh, izendatu gabe. Zalagoitiren, pista seriosa da? Han ah, ikuste bai dena den eh, kako ere ikuste Ari da bere ere prestatzen zerbait zure iduriko? gu, barne denak ari gira krofundin kampaina ipatzen uh, eh, eta abar eh, denak uh, ber uh, gira gu ere eta berriz bidea hartu nahian uh, abiron bai sutik uh, berriz beraz uh, ongi etorri aviron abiron bai nahi duten uh, guzia ikako horzen azken uh, aste hodietan uh, bai honan kriston xarea du parixen ez da berriz implikatuko uh, batzorde batean artean. Ikusiko, baina ez dut izenik, gehazki eh, dena den ez niz ni lehena izanen diakinean eh, aterako delaik eh, izena, baina ekipa bat mundatzen ari dela laupa bost lehen dakari hoien artean, bai, bai, hori segura. Barkatu musika azkarri gori duz. Franziz Zalagoiti, beraz, baionako ondoko presidenta ageriko. Edo, John Peruzena edo Jon Perurena, Jon Pe, naiz sinuke behenako... licentziak ez dira galdu beharko, eh? Bai, baruzu atxeman milioi bat, eh? Hemen dik Eta Lizentziak ez galdu, eh? eta ongi bete zure txostenak eta denak, eh? Hombre, bai